cette solution-là nous est apparue comme étant euh, la moins pire des solutions, car euh, bien évidemment ces migrants sont en situation irrégulière. Etorkin horien egoera ez da irregulara, euh, ez baitira geriza eskatzaile euh, bezala etortzen baionarat, muga pasatu ondotik, baita ere Espainia eta Maroko zeharkaturik. Après avoir traversé euh, l'Espagne et souvent le Maroc, à la suite les changements de gouvernement en Italie, euh, on le sait, les frontières ont été fermées d'une manière étanche. Italian gobernu aldaketaren ondorioz, mugak hetsi dituzte, Alemanian ere arrazoin politikoengatik egoera aldatu da, hortako euh, gira hoai immigrazio euh, pasabide batean. Nous sommes désormais dans un couloir, en quelque sorte, de l'immigration. Euh, et donc nous Beraz, gaurko euh, aro balintzekin, euria da gainerat, behar ginuen, atera bide egoki bat atxeman, zailtasunetan diren pertsona horientzat. On était dans l'obligation de trouver une solution satisfaisante pour ces euh, personnes qui sont en situation de fragilité, évidemment.